1 Petrus hoofdstuk 2 Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelarij, jaloezie en kwaadpraterij. Soos pasgebore kinderkie smag na melk, moet jylle smag na die suivergeestelike melk, zodat so jylle daardier kan opgroei en die zaligheid verkry. Jylle het immers ondervind dat die Heere goed is. Kom na hom toe, die levende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, In die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dit nou die keiser as hoogste gesag is of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God. Eer die keiser. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers. Of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As jy gestraf word wanneer jy oortree het, wat er verdienste is daarin, as jylle dit verdra. Maar om leiding te verdra wanneer jylle goed doen, dit is genade van God. Juist hiervoor is jylle ook geroep, omdat Christus self vir jylle gelei en so vir jylle een voorbeeld gestel het, so dat jylle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit een leen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe.